CUCNOS ANTIG HENOS APACTHEIS ANEER EUPORON HENA TE HAMACAI CUCNON ETREFEN UC EPI TOIS AUTOIS MENTOI TON MEN GAR OIDES TON DE TRAPESDES HENECEN EPI DE EDEI TON HENA PATHEIN HEFHOIS ETREFETO NUX MEN ENE kai diaginos kein ho kairos uk afeken hekateron ho de kyknos anti tou genos apaxeis ai de ti melos pro oimion kai te men o ide me nuei ten fusin ten de teleuten dia toi melei ho mythos de loi hoti pollakis he musicae teleutes anabolen apergasdetai.